6 pora Niso surasining 148-oyatidan boshlanadi. Alloh yomonlikni so'z bilan oshkori aytishni suymaydi. Zulm qilingan, jabrlangan kishi bundan mustasno. Allah eshituvchi va biluvchi zotdir. Yaxshilikni oshkora qilsangiz ham, pinxona qilsangiz ham yoki yomonlikni af etsangiz ham, albatta Alloh af etuvchi va qudratli zotdir. Allohga va payg'ambarlarga kufur keltiruvchilar Alloh bilan payg'ambarlari o'rtasini uzishni xohlovchilar biriga ishonamiz, biriga ishonmaymiz deb o'rtacha yo'l tutuvchilar ana o'shalar haqiqiy kofirlardir. Kofirlarga esa xor etuvchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Allohga va payg'ambarlariga iymon keltirgan ulardan birortasini ajratib qo'ymaganlar esa aynan ularga mukofotlarini albatta berur Alloh kechirimli va rahimlidir ahli kitoblar sizdan osmondan kitob tushirishingizni so'raydilar musodan ham bundan kattaroq narsani so'rab bizga Allohni ochiq ko'rsat deyishgan edi shunda bu zulmlari sababli ularni chaqmoq urgan edi so'ngra aniq hujjatlar kelgandan keyin buzoqni ma'bud qilib olishdi shuni ham kechirdik va Musoga aniq saltanat hujjat berdik ahdlari olinishi uchun tepalariga tur tog'ini ko'tarib turdik va ularga darvozadan sajda qilgan holingizda kiring dedik yana ularga shanba kuni sinovida haddan oshmang dedik va ulardan qattiq ahd oldik ahdni buzganlari Allohning oyatlarini inkor etganlari, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganlari va dillarimiz yopiq deganlari sababli ularni jazoladik. Yo'q. Balki kufrlari tufayli Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ygandir. Shuning uchun oz qismidan boshqalari iymon keltirmaydilar yana ularning kufrlari va maryam sha'niga nisbatan aytgan ulkan bo'xton gaplari sababli shuningdek Allohning payg'ambari Iso Masih ibn Maryamni biz o'ldirdik degan gaplari tufayli jazoladik. Holbuki uni o'ldirganlari ham osganlari ham yo'q faqat boshqa bir kishi isoga o'xshatib qo'yildi xolos albatta uning to'g'risida bahslashganlar u haqda shubhadadirlar ularda gumonga ergashishdan boshqa biror to'g'ri ma'lumot yo'q aniqki uni o'ldirishmagan balki uni Alloh o'z huzuriga ko'tardi Alloh qudrat va hikmat egasidir hech bir ahli kitob yo'qki o'limidan oldin unga iymon keltirmasa qiyomat kuni esa u Iso ularga qarshi guvoh yahudiy bo'lganlarning zolimliklari va ko'p kishilarni Alloh yo'lidan to'sganlari sababidan ularga oldin halol qilingan narsalarni harom qilib qo'ydik. Yana boshqa sabablari ularning ustama foiz olishlari va odamlarning mol-mulklarini nohaq yeganlaridir. Ularning kofirlariga alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz lekin ular yahudiylar orasida ilmda mustahkam bo'lgan kishilar hamda sizga nozil qilingan narsaga va sizdan ilgari nozil qilingan narsaga iymon keltiradigan mo'minlar xususan namozni barpo qiluvchilar zakotni ado etuvchilar Allohga va oxirgi kun qiyomatga iymon keltiruvchilar ham borki, aynan ularga albatta ulkan mukofot ato eturmiz. Ey Muhammad, albatta biz Nuhga va undan keyingi payg'ambarlarga vahiy yuborganimiz kabi sizga ham vahiy yubordik. shuningdek ibrohim ismoil ishoq yaqub va uning avlodi iso ayyub yunus horun va sulaymonga ham vahiy yuborganmiz dovudga esa zabur kitobini berdik bir qator payg'ambarlar haqida qissalarni sizga ilgari aytdik ayrim payg'ambarlar qissalarini esa aytganimiz yo'q Alloh Musa bilan bevosita gaplashdi payg'ambarlar kelgandan keyin odamlarda Allohga qarshi hujjat bo'lmasin deb payg'ambarlarni xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik Alloh qudrat va hikmat egasidir lekin Alloh sizga nozil qilgan narsa Qur'onga o'z ilmi bilan guvohlik beradi farishtalar ham guvohlik berurlar Alloh o'zi yetarli guvohdir albatta kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sganlar uzoq qattiq adashgandirlar albatta kofir bo'lgan va zolimlik qilganlarni Alloh kechirmaydi va to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi aksincha ularni jahannam yo'liga ravona qilur u yerda esa abadiy qolurlar bu ish Allohga osondir. Ey odamlar, payg'ambar sizlarga Rabbingizdan haq narsa islomni keltirdi. Bas iymon keltiringiz. Shunda o'zingiz uchun yaxshi bo'lur Bordi-yu inkor etsangiz, bas osmonlar u yerdagi narsalar Allohnikidir. Allah bilim va hikmat sohibidir ey ahli kitoblar Isoni ilohiylashtirib diningizda haddan oshib ketmangiz Alloh sha'niga esa faqat haq gapni aytingiz albatta Iso masih ibn maryam faqat Allohning payg'ambari va uning Maryamga tushirgan kalimasi hamda uning tomonidan kelmish ruhdir xolos. Bas Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltiringiz. Ilohlar uchta demangiz, qaytingiz, o'zlaringizga yaxshi bo'lur. Albatta Alloh yagona ilohdir. u farzandli bo'lishdan pokdir osmonlardagi yu yerdagi narsalar unikidir Alloh vakillikka kifoyadir masih Allohga banda qul bo'lishdan sira or qilmaydi muqarrab Allohga yaqin farishtalar kimki unga banda bo'lishdan or qilsa va kibrlansa u ularning barchasini albatta o'z huzuriga jam qilajak ana o'shanda iymon keltirib solih amallarni qilganlarga mukofotlarini mukammal berish bilan birga yana o'z fazlidan ularga ziyodalik ato atoydur ammo iymon keltirishdan or qilgan va kibrli bo'lganlarni alamli azob bilan jazolagay o'zlari uchun Allohdan boshqa na do'st topadilar va na yordamchi ey odamlar sizlarga Rabbingizdan hujjat payg'ambar va mo'jizalar keldi sizlarga yana ravshan nur qur'onni ham nozil etdik allohga iymon keltirgan va unga bog'langan dinini mahkam tutganlarni u shu dunyoda o'zining rahmati va fazliga musharraf etib ularni to'g'ri yo'lga yo'llagay ey muhammad sizdan fatvo so'raydilar ayting Alloh sizlarga otasi ham farzandi ham bo'lmagan odam to'g'risida shunday fatvo beradi agar farzandsiz bo'lgan bir erkak xaloq bo'lsa agar singlisi qolgan bo'lsa qoldirgan merosning yarmini olur agar singlisining farzandi bo'lmasa u akasi merosxo'r bo'lur agar singillar ikkita bo'lsa ularga aka qoldirgan narsaning uchdan ikkisi tegur agar merosxo'rlar aka uka va opa singillar bo'lsa har bir erkakka ikki ayol hissasi berilur yanglishib ketmasliklaringiz uchun Alloh sizlarga meros hukmlarini o'zi bayon etadi. Alloh har bir narsani biluvchi zot. Moida surasi Madinada nozil qilingan 120 oyatdan iborat. Moida dasturxon demakdir. Surada islom mafkurasiga oid masalalar, shar'iy hukmlar, haj, umra, tahorat, nikoh, jinoyat jazo ichkilik qimor hukmlari payg'ambarlar qissasi va boshqa ma'lumotlar bayon etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey iymon keltirganlar bitimlar ahdlarga vafo qilingiz sizlar uchun chorva xonaki hayvonlar go'shti halol qilindi sizlarga nomlari o'qilajak hayvonlar bundan mustasno ehrom haj ibodatida bo'lganlaringizda ov qilishni halol deb sanamagaysiz albatta Alloh iroda qilgan narsaga hukm qilur ey iymon keltirganlar Allohning hajga doir shiorlarini harom oy haj oylarini qurbonliklarni ularga taqib qo'yilgan taqinchoqlarni parvardigorlarining fazli va roziligini topish niyati bilan baytul harom kabaga boruvchilarni ularga qarshilik qilishni halol deb hisoblamangiz halol qilingan holatga chiqqanlaringizda esa ov qilaveringiz sizlarni masjidi haromdan to'suvchi qavmning adovati tajovuz qilishingizga undamasin ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh azobi qattiq zotdir o'limtik qon cho'chqa go'shti Allohdan o'zganing nomi aytib so'yilgan bo'g'ilib o'lgan urib o'ldirilgan yiqilib o'lgan suzishdan o'lgan va yirtqich hayvon yegan hayvonlar sizlarga harom qilindi illo shar'an so'yganingiz haloldir yana but sanamlarga atab so'yilgan hayvonlar go'shti va fol cho'plaridan qismatingizni istashingiz ham harom qilindi bu ishingiz fosiqlikdir bugunga kelib endi kofirlar diningiz mag'lubiyatidan noumid bo'ldilar shuning uchun ulardan qo'rqmangiz mendan qo'rqingiz ana endi bugun diningizni kamoliga yetkazdim ne'matimni tamomila berdim va sizlar uchun islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim kimki gunohga moyilligidan emas balki ocharchilikda mazkur man etilgan narsalardan yeyishga majbur bo'lsa albatta Alloh kechirimli va rahimlidir sizdan o'zlariga halol qilingan narsalar haqida so'raydilar ayting sizlarga pokiza narsalar va Alloh sizlarga bildirganidan sizlar o'rgatgan yirtqichlar halol qilindi bas ular sizlar uchun tutgan ovlaridan bismillohni aytib yeyaveringiz va Allohdan qo'rqingiz zero Alloh hisob kitobni his qiluvchi zotdir bugun sizlar uchun pokiza narsalar halol qilindi shuningdek ahli kitoblarning taomi sizlar uchun halol va taomingiz ular uchun haloldir zinokorlik va maxfiy o'ynash qilib olish uchun emas balki mahrlarini bersangiz mo'mina ayollarning iffatliylari va sizlardan oldin kitob berilganlarning iffatli ayollari ham haloldir kimki iymondan kufrga qaytsa qilgan savobli ishi albatta zoye bo'lur va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardandir ey iymon keltirganlar namoz o'qishga turar ekansiz albatta yuzlaringizni qo'llaringizni tirsaklaringizgacha yuvingiz boshlaringizga mask tortingiz va oyoqlaringizni to'piqlarigacha yuvingiz agar junub bo'lsangiz obdan poklaningiz cho'milingiz agar bemor yoki safarda bo'lsangiz yoki sizlardan biror kishi hojatxonadan chiqib kelsa yoxud xotinlaringiz bilan surkalishgan qovushgan bo'lsangiz u lekin suv topmasangiz pok tuproqqa tayammum qilib undan yuzlaringiz va qo'llaringizga surting Alloh sizlarga biror qiyinchilik paydo qilishni ravo ko'rmaydi aksincha sizlarni poklash va ne'matlarini sizlarga mukammal berishni xohlaydi zora shukr qilsangiz Allohning sizlarga bergan ne'matini va eshitdik va bo'yin sundik deb bitishgan aqtingizni eslangiz Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh ko'ngillar zoti sirini biluvchidir ey iymon keltirganlar Alloh uchun to'g'rilikda sobit turuvchi adillik bilan guvohlik beruvchi bo'lingiz biror qavm kishilarini yoqtirmaslik sizlarni ularga nisbatan adolatsizlik qilishga undamasin adolatli bo'lingiz zero u adolat taqvoga yaqinroqdir Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh ishlaringizdan xabardordir iymon keltirib solih amallarni qilganlarga Alloh mag'firat kechirim va ulkan mukofot va'da qildi kufrga ketgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar esa ana o'shalar jahim do'zax ahlidir ey iymon keltirganlar Allohning sizlarga bergan ne'matini eslangiz bir qavm kishilari sizlarga qo'l ko'tarish hujum qilishni niyat qilganida qo'llarini sizlardan qaytargan edi Allohdan qo'rqingiz mu'minlar faqat Allohga tavakkul qilsinlar. Alloh Isroil avlodidan ahd oldi va biz ulardan 12 yo'l boshchini tanlab yubordik. So'ngra Alloh dedi: "Darhaqiqat, men sizlar bilan birgaman." agarda namozni barkamol ado etsangiz zakot bersangiz payg'ambarlarimga iymon keltirsangiz va ularni sharaflab madad bersangiz hamda savobli ishlar qilib Allohga chiroyli qarz bersangiz albatta gunohlaringizni kechaman va ostidan anhorlar oqadigan bog'lar jannatga kiridurman shundan keyin ham sizlardan kimki kufrga ketsa to'g'ri yo'ldan beshak ozgan bo'lur o'z ahdlarini buzganlari sababli ularni la'natladik va qalblarini beshafqat mehrsiz qilib qo'ydik so'zlarning o'rinlarini o'zgartiradilar ularga eslatilgan narsadan bir katta qismini unutdilar mana ulardan bir qismigina mustasno qolganlari xiyonat qilayotganini mudom kuzatayapsiz ularni af eting va kechiring albatta Alloh ezgulik qiluvchilarni sevadi biz nasroniylarmiz deganlardan ham ahdlarini oldik ularga eslatilgan narsadan katta bir qismini unutdilar shundan keyin ularning o'rtalarida qiyomat kunigacha adovat va nafrat qo'zg'atdik keyin Alloh ularni o'z qilmishlaridan xabardor qilajak ey ahli kitoblar sizlarga rasulimiz muhammad kelib kitobdagi ko'pgina siz yashirgan oyatlarni sizlarga bayon qilmoqda va xatolaringizning aksariyatini af etmoqda Allohdan sizlarga nur va ravshan kitob keldiki u bilan Alloh rizosini topishga intilganlarni u tinchlik va salomatlik yo'llariga yo'llab o'z izni bilan ularni zulmatlardan nurga chiqarur va to'g'ri yo'lga hidoyat qilur Alloh Maryamning o'g'li Masih deganlar kufrga ketdilar ayting agar Alloh maryamning o'g'li masihni uning onasini va yerdagi hamma odamlarni xaloq etishni iroda qilsa kim ham biror narsaga qodir bo'lar edi osmonlar yer va ular o'rtasidagi borliq ustidan hukmronlik faqatgina Allohga tegishlidir. Xohlagan narsani yaratadi. Alloh har narsaga qodirdir Yahudilar va nasroniylar biz Allohning o'g'illari va habiblarimiz deydilar ayting unday bo'lsa nega gunohlaringiz tufayli sizlarni azoblaydi yo'q sizlar ham u yaratgan odamlardansiz xohlagan bandasini kechiradi xohlaganini azoblaydi osmonlar yer va ular o'rtasidagi borliq ustidan hukmronlik Allohgagina tegishlidir va qaytish ham faqat uning huzurigadir ey ahli kitoblar sizlarning bizlarga na bashoratchi va na ogohlantiruvchi payg'ambar kelmadi deganingiz uchun sizlarga rasulimiz oldingi payg'ambarlardan bir muddat o'tgach bayon etuvchi bo'lib keldi mana sizlarga bashoratchi ham ogohlantiruvchi ham keldi Alloh har narsaga qodir zotdir Musa o'z qavmiga aytganini eslang. Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'mati ichingizdan payg'ambar chiqargani, sizlarni ba'zilaringizni podshoh qilgani va olamlardan hech bir kimsaga bermaganini sizlarga ato etganini eslangiz ey qavmim Allah sizlar uchun bitib yozib qo'ygan muqaddas yer Baytul Maqdisga kiringiz va ortingizga qaytib ketmangizki, ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz. Aytdilar: Ey Musa, u yerda bahaybat zolim qavm bor. Ular u yerdan chiqmagunlarigacha biz u yerga sira kirmaymiz. agar u yerdan chiqsalargina biz kiruvchilardirmiz 12 yo'l boshchi ichidan Allohdan qo'rqadigan va Allohning in'omiga sazovor bo'lganlaridan ikki kishi shunday dedi ular ustiga shaharga darvozadan kiringiz unga kirib olishingiz bilan sizlar g'olib bo'lasiz agar mo'min bo'lsangiz Allohga tavakkul qilingiz aytdilar ey Musa modomiki ular u yerda ekanlar biz sira u yerga kirmagaymiz sen o'zing va Rabbing borib ular bilan jang qilaveringiz biz esa shu yerda o'tiruvchilarmiz Musa aytdi ey rabbim men faqat o'zim va birodarim Xorunga egalik qilurman bas bizni u fosiqlar qavmidan o'zing ajrim qilgin Alloh dedi albatta u baytul maqdis endi ular uchun 40 yilga kirishi taqiqlangandi yer yuzi bo'ylab sarsonlikda yuradilar sen bu kabi fosiqlar qavmi uchun qayg'urma ularga odamning ikki o'g'li qobil va Xobil haqidagi xabarni haqiqati bilan o'qib bering ikkisi qurbonlik qilganlarida biridan qabul qilindi unisidan esa qabul qilinmadi qurbonligi qabul bo'lmagan qobil ukasi hobilga seni albatta o'ldirajakman dedi hobil esa qurbonlikni Alloh aslida taqvoli kishilardan qabul qilar agar meni o'ldirish uchun qo'lingni men tomonga cho'zsang men seni o'ldirish uchun sen tomonga qo'limni cho'zuvchi emasman axir men olamlar Rabbi Allohdan qo'rqaman men o'zimning gunohimni ham o'z gunohingni ham zimmangga olib ketishingni va dozaq ahlidan bo'lishingni xohlayman zolimlarning jazosi shudur, dedi uning havoyi nafsi birodarini o'ldirishni xush ko'rsatdi va darhol uni o'ldirdi shu bilan u ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qoldi shundan so'ng Alloh unga birodari murdasini qanday ko'mishni ko'rsatish uchun yerni kavlovchi bir qarg'ani yubordi Xolimga voy nahot shu qarg'achalik bo'lishdan ojiz bo'lsam men ham birodarim jasadini tuproqqa ko'ma qolay dedi shunday qilib u pushaymon qiluvchilardan bo'lib qoldi ana o'sha ilk qotillik tufayli isroil avlodiga shunday hukmni bitib qo'ydik biror jonni o'ldirmagan yoki yerda buzg'unchilik va qaroqchilik kabi fasod ishlarini qilmagan insonni o'ldirgan odam xuddi hamma odamlarni o'ldirgan kabidir. Unga hayot baxsh etgan, o'limdan qutqarib qolgan odam esa barcha odamlarni tiriltirgan kabidir. ularga rasullarimiz ilohiy hujjatlarni keltirganlar so'ngra ularning ko'pchiligi o'shandan keyin ham yerda isrof qiluvchilardir darhaqiqat Alloh va uning payg'ambariga qarshi jang qiladigan va yer yuzida buzg'unchilik qilib yuruvchilarning jazosi o'ldirilish yo chormixlanish yoki oyoq qo'llarining qarama qarshi tomondan kesilishi yoxud yerdan vatandan quvg'in qilinishdir ana shu jazo ular uchun bu dunyoda sharmandalik va oxiratda ular uchun ulkan azob ham bordir ammo sizlar ular ustidan qodir bo'lishingiz qo'lga tushirishlaringizdan oldin tavba qilganlar bundan mustasno bilib qo'yingizki Alloh kechirimli va rahimli zotdir ey iymon keltirganlar Allohdan qo'rqingiz va unga yaqinlashtiruvchi savobli ishlardan vasila vosita izlangiz hamda uning yo'li toatida jiddu jahd qilingiz toki oxiratda najot topgaysiz darhaqiqat kufrda bo'lganlar qiyomat kunining azobidan to'lab qutulish uchun mabodo yer yuzidagi hamma narsaning ikki barobariga ega bo'lganlarida ham ulardan qabul qilinmagan ular uchun alamli azob tayyorlab qo'yilgandir do'zaxdan chiqishni istaydilar holbuki ular undan chiquvchi emaslar ularga muqim abadiy azob belgilangandir o'g'ri erkak va o'g'ri ayolning qilmishlariga yarasha jazo va Allohdan berilgan azob sifatida qo'llarini kesingiz. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Kimki bu zulmidan keyin tavba qilsa va o'zini tuzatsa, albatta Alloh uning tavbasini qabul etadi. Albatta Alloh mag'firatli va marhamatli zot. osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xos ekani binobarin xohlagan kishini azoblab xohlagan kishini kechirishini bilmadingizmi Dar haqiqat Alloh hamma narsaga qodirdir ey rasul og'izlari bilan iymon keltirdik deydigan lekin dillari iymon keltirmaganlar va yahudiylardan bir qismi kufr sari intilayotganlari sizni xafa qilmasin ular yolg'on to'qish uchun sizning gaplaringizni eshitib oluvchi va huzuringizga kelmagan o'z o'rinlariga qo'yilgan so'zlarni keyin o'zgartiradigan boshqa qavm yahudiylar uchun gaplaringizni eshitib oluvchilardir aytadilar agar shu o'zgartirilgan hukm sizlarga berilsa qabul qilib olingiz bordiyu berilmasa saqlaningiz kimniki Alloh fitnada sinashni istasa siz uning uchun Allohdan hech narsaga ega bo'la olmaysiz ana o'shalarning qalblarini poklashni Alloh iroda qilmagan ular uchun bu dunyoda sharmsorlik va ular uchun oxiratda ulkan azob muqarrar ular yolg'on to'qish uchun sizga quloq soladigan va haromni porani yeydiganlardir agar sizga hukm so'rab kelsalar o'rtalarida hukm chiqaring yoki ulardan voz keching agar ulardan voz kechsangiz ham sizga sira zarar yetkazmaydi agar hukm qilsangiz o'rtalarida adolat bilan hukm qiling albatta Alloh odillarni sevadi o'zlarida Tavrot va unda Allohning hukmi bo'la turib nechuk sizni hukm chiqarishga undaydilar va so'ngra yuz o'giradilar hukmingizga amal qilmaydilar ana o'shalar sizga va tavrotga aslo iymon keltiruvchi emaslar darvoqe biz ularga tavrotni nozil qildik undagi hidoyat va nur bilan itoatkor nabiylar zohidlar va ulamolar yahudi bo'lganlarga Allohning kitobidan yod oldirilgan bilimlariga binoan hukm bayon eturlar. O'zlari bunga guvohdirlar. Bas, ey hukm chiqaruvchilar, odamlardan qo'rqmangiz. mendan qo'rqingiz va mening oyatlarimni ozgina bahoga almashtirmangiz Alloh nozil qilgan narsa oyatlar bilan hukm qilmaganlar ana o'shalar kofirlardir biz unda Tavrotda ularga jonga jon ko'zga ko'z burunga burun quloqqa quloq tishga tish va jarohatlarga qasos olinur deb bitib qo'ydik kimki u qasosni sadaqa qilib kechib yuborsa u gunohlariga kafforatdir Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar ana o'shalar zolimlardir ularning izlaridan Iso ibn Maryamni o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda izdosh qilib yubordik va unga Injilni ichida hidoyat va nuri bilan o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat manbai qilib berdik. Injil ahli undagi Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qilsinlar. Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar ana o'shalar fosiqlardir. Sizga esa ey Muhammad o'zidan oldingi kitoblarni tasdiq etuvchi va u kitoblarni muvofiqlashtiruvchi sifatida kitob qur'onni haqiqatan nozil qildik bas ular o'rtasida Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qiling sizga kelgan haqiqatdan chetlab ularning havoyi fikrlariga ergasha ko'rmang sizlardan har bir ummat uchun alohida shariat va yo'l tayin qilib qo'ydik agar Alloh xohlasa edi sizlarni bir ummat bir xil shariatda qilib qo'ygan bo'lar edi lekin o'zi bergan narsa shariatlarda sizlarni sinash uchun bir xil qilmadi bas xayrli savobli ishlarda bir biringizdan o'zishga oshqingiz hammangizning qaytadigan joyingiz Allohning huzuridir o'shanda u sizlarga kelisha olmay yurgan narsalaringizning xabarini berajak ular o'rtasida Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qiling ularning havoyi fikrlariga ergashmang va Alloh sizga nozil qilgan hukmlarining ba'zilaridan sizni chalg'itishlaridan ehtiyot bo'ling agar yuz o'girsalar bilingki Alloh ularga ba'zi gunohlari tufayli musibat yetkazishni istaydi albatta odamlarning ko'pchiligi fosiq itoatsizdirlar johiliyat davri hukmini qo'msayaptilarmi chindan ishonuvchi kishilar uchun Allohdan ko'ra kim hukmda chiroyliroq ekan ey iymon keltirganlar yahudiylar va nasroniylar bilan do'st tutinmangiz ularning ba'zilari ba'zilari bilan do'stdirlar sizlardan kimki ular bilan do'st tutunsa u albatta ulardan bo'lib qolur albatta Alloh zolimlar qavmini hidoyat sari yo'llamagay dillarida kasallik bor kimsalar bizga biror ofat yetib qolishidan qo'rqamiz deb ular tomon intilayotganini ko'rasiz axir Alloh musulmonlarga g'alaba ato etib yoki o'z huzuridan biror buyruq berib qolsa ichlarida sir tutgan narsalarga pushoymon bo'luvchilarga aylanib qolishlari mumkin-ku ana o'shanda iymon keltirganlar sizlar bilan birgamiz deya zo'r berib qasam ichganlar ana shularmi degaylar ularning savobli ishlari yelga ketdi natijada ziyon ko'ruvchilarga aylanib qoldilar ey iymon keltirganlar sizlardan kimki dinidan qaytsa Alloh shunday bir qavmni keltirurki ularni Alloh sevadigan va ular ham uni sevadigan mu'minlarga nisbatan kamtar kofirlardan esa o'zlarini yuqori tutuvchi Allohning toati yo'lida jiddu jahd qiluvchi malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan bo'lurlar bu Allohning fazlidirki uni o'zi xohlagan bandalariga berur Alloh karami keng dono zotdir darvoqe sizlarning do'stingiz faqat Alloh uning rasuli va iymon keltirganlar hamda namoz o'qiydigan va ruku qilgan hollarida ham zakot sadaqa beruvchilardir kimki Allohni rasulni va iymon keltirganlarni do'st tutsa albatta Allohning bu hizbi chinakam g'oliblardir ey iymon keltirganlar sizlardan oldin kitob berilganlardan diningizni mazah va o'yin qilib olganlar hamda kofirlar bilan do'st tutinmangiz mo'min bo'lsangiz Allohdan qo'rqingiz. Ular namozga azon aytsangiz, uni namozni yoki azonni mazah va o'yin qilib oladilar. Bu ularning aqlsiz qavm ekanidan dalolatdir. Ayting, ey ahli kitoblar, Allohga bizga nozil qilingan Qur'onga va oldin nozil qilingan kitoblarga iymon keltirganimiz sizlarning aksariyatingiz esa fosiq itoatsiz bo'lganingiz tufayli bizdan intiqom olmoqchimisiz ayting Alloh nazdida bundan ham yomonroq savob jazo oluvchilar to'g'risida sizlarni xabardor qilaymi ular Alloh la'natlagan g'azab qilgan ulardan ba'zilarini maymun va cho'chqalarga aylantirgan hamda shaytonga ibodat qilganlardir ana o'shalar makoni yomon va to'g'ri yo'ldan ko'proq adashgan kimsalardir huzuringizga kelganlarida iymon keltirdik deyshadi. vaholanki kufr bilan kirib kufr bilan chiqib ketadilar Alloh ular yashirib yurgan narsa munofiqliklarini yaxshi biluvchidir ularning aksariyati gunoh adovat va haromxo'rlik sari sur'at bilan intilayotganlarini ko'rasiz qilayotgan ishlari o'ta yomon ishdir ruhoniy va olimlari ularni gunoh gaplari va haromxo'rliklaridan qaytarsalar bo'lmaydimi qilayotgan sir sinoatlari juda yomondir yahudiylar Allohning qo'li bog'liq baxil dedilar o'zlarining qo'llari bog'lanur va bu gaplari sababli la'natlanurlar aslida Allohning ikki qo'li ochiq qanday xohlasa shunday ehson qilaveradi sizga Rabbingizdan nozil etilgan narsa Qur'on ulardan ko'plarining gumrohligi va kufrini orttirdi xolos ularning oralariga to qiyomat kunigacha davom etadigan adovat va nafrat solib qo'ydik urush olovini yoqishlari bilan uni darhol Alloh o'chirib turadi yana ular yer yuzida fasod ishlarni qilishga harakat qiladilar Alloh esa buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi agar ahli kitoblar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi albatta ularning gunohlarini kechirgan va jannatdagi so'lim bog'larga kiritgan bo'lar edik agar ular tavrot injil va parvardigorlari tomonidan ularga nozil qilingan narsa qur'onga rioya qilishganida tepalaridan ma'naviy oyoqlari ostidan moddiy ta'minlangan bo'lar edilar darvoqe ular ichida mo'tadil iymonli toifa ham bor lekin ulardan ko'pchiligining qilayotgan ishlari o'ta yomondir ey rasul Rabbingizdan sizga nozil qilingan narsa oyatlarni odamlarga yetkazing agar buni qilmasangiz uning risolasi topshirig'ini yetkazmagan bo'lursiz Alloh sizni odamlar zararidan saqlagay albatta Alloh kofirlar qavmini hidoyat sari yo'llamagay ayting ey ahli kitoblar toki tavrot injil va rabbingiz tomonidan sizlarga nozil qilingan narsalarni barpo etmaguningizgacha hech bir narsa dinda muqim emassizlar sizga rabbingiz tomonidan nozil qilingan narsa qur'on ularning ko'plarida faqat haddan oshish va kufrnigina orttirayotir bas kofirlar qavmiga nisbatan taassufda bo'lmang albatta iymon keltirganlar shuningdek yahudi bo'lganlar sobiylar farishtalarga sig'inuvchilar va nasroniylardan Alloh va oxirgi kunga iymon keltirib savobli ishlarni qilganlari uchun oxiratda xavf yo'q va ular tashvish ham chekmaydilar isroil avlodining ahdlarini oldik va ularga payg'ambarlar yubordik har gal payg'ambar ularga havoyi nafslari xush ko'rmaydigan narsa hukmni keltirganida bir qismini yolg'onchiga chiqarib boshqa bir qismini esa qatl qiladilar yana ularga hech qanday fitna jazo yetmaydi deb hisoblaydilar va oqibatda ko'r va kar bo'lib qoldilar so'ngra Alloh ularni kechirgandan keyin ham ko'plari yana ko'r va kar bo'lib oldilar Alloh esa ular qilayotgan ishlarni ko'rib turuvchidir Alloh bu Masih ibn Maryam deganlar kofir bo'ldilar Masih ularga dedi Ey Isroil avlodi Rabbim va Rabbingiz bo'lmuş Allohga ibodat qilingiz kimki Allohga shirk keltirsa albatta unga Alloh jannatni harom qilur va borar joyi do'zaxdir zolimlarga esa yordamchilar bo'lmas Alloh uchtaning Alloh Maryam va Isoning yoki ota o'g'il va muqaddas ruhning biridir deganlar ham kofir bo'ldilar yagona ilohdan boshqa iloh yo'qdir agar aytayotgan gaplaridan qaytmasalar ular orasidan kofir bo'lganlariga oxiratda alamli azob yetishi muqarrardir Allohga tavba qilib undan kechirim so'ramaydilarmi axir Alloh kechirimli va rahimli zotku. masih ibn maryam faqat rasul Allohning elchisidir undan oldin ham rasullar o'tgan onasi siddiqa iymonda sodiq ayoldir ikkisi ham boshqa insonlar kabi taom yer edilar qarang ularga hujjatlarni qanday aniq bayon etayapmiz so'ngra qarang ular haq yo'ldan qayoqqa qarab og'ayaptilar ayting Alloh qolib sizlarga na zarar va na foyda keltirishga ega bo'lmagan narsalarga ibodat qilasizmi Alloh u eshituvchi va biluvchi zotdir ayting ey ahli kitoblar diningizda haddan oshmangiz va oldindan adashgan va ko'plarni adashtirgan hamda to'g'ri yo'ldan chalg'iganlarning havoyi nafslariga ergashmangiz isroil avlodidan kofir bo'lganlar dovud va iso ibn maryam tili bilan la'natlandilar bunga itoatsizliklari va tajovuzkor bo'lishlari sabab yana ular qilib yurgan munkar noshar'iy ishlardan bir birlarini qaytarmas edilar qilib yurgan ishlari naqadar yomon ularning aksariyatini kofirlar bilan do'stlashganini ko'rasiz nafslari ularga orttirgan narsa shunchalik yomon bo'ldiki ularga nisbatan Allohning g'azabini keltirdi ular shu azobda abadiy qoluvchilardir agar ular Allohga payg'ambarga va unga nozil qilingan narsalarga iymon keltirgan bo'lganlarida o'shalarni o'zlariga xomiy qilib olmagan bo'lar edilar lekin ularning ko'pchiligi fosiqlardir iymon keltirganlarga nisbatan eng ashaddiy adovatda bo'luvchilar yahudiylar va shirk keltirganlar ekanini ko'rasiz iymon keltirganlarga nisbatan do'stlikda yaqinroqlar biz nasroniylarmiz deganlar ekanini ham ko'rasiz buning sababi ular nasroniylar ichida ruhoniy va rohiblarning borligi va ularning kibrga berilmasligidir